res, diuen Escolta 1984. A Titoieta Ràdio, 107.7. I a Ràdio Bronca, 104.5. Ei! Hey! que España debe realizar los dueles ajustes que se están realizando y que están provocando recortes en las políticas sociales y en el estado de bienestar porque hay que pagar una deuda. ¿Qué deuda se pregunta al ciudadano corriente? La deuda, fruto de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, nos responden los gobernantes, los banqueros y los empresarios. No obstante, las deudas las deberá pagar quien las haya contraído, ¿no? Es decir, yo pagaré la deuda que yo haya contraído, tú pagarás la deuda que hayas contraído y así todo el mundo pagará la deuda que haya contraído hasta que no haya deuda que pagar. A nadie se le puede obligar a pagar una deuda que él o ella no ha contraído. Sin embargo, esto es lo que estamos viviendo estos días. La ciudadanía está pagando las deudas que no ha contraído o que han contraído otros. ¿Y qué otros? Muy sencillo, pues los gobernantes, los empresarios, sobre todo los de la construcción, y los banqueros. Los gobernantes que hicieron obras faraónicas que no hubieran podido pagar ni con el presupuesto de 10 años. Los empresarios, especialmente, como ya he dicho, los de la construcción, que se enriquecían vendiendo pisos que ni siquiera habían construido. Y los banqueros, que prestaban dinero que no tenían y que a su vez le pedían prestado a los bancos alemanes y franceses. Ahora resulta que cuando se pincha la burbuja inmobiliaria, pillando el dinero que no tenían los gobernantes, ni los empresarios, ni los banqueros que se han enriquecido durante estos años, ahora nos dicen que toda la población debemos pagar a escote el festival en que ellos han vivido. Y ese festival en que han vivido y del que todavía conservan confetis y cuentas en Suiza ha de ser pagado con los recortes en atención médica o escolar, en políticas de integración, en derechos sociales, en recortes laborales o en recortes sociales. Acabo. Esta deuda no es nuestra deuda, esta deuda es la deuda de otros, esta deuda es ilegítima. Que la paguen ellos, que la paguen los gobernantes, los empresarios y los banqueros. Y si no tienen con qué pagarla, que se sienten primero delante de un juez, después que se les hasta la sucesivo del periodo medio de pago proveedor. Artículo 4 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La deuda está paga, está más que paga, no se ve mucho más dónde vamos a parar, la deuda está está más que pagar, no deben mucho más dónde vamos a parar. La deuda está pagada, no deben mucho más, la deuda está pagada, no deben mucho más, la deuda está no deben mucho más, la deuda está no deben mucho más. Nos deben muchos años de privatizaciones, nos deben muchos años de oscuras represiones, nos deben decenas de miles de migraciones. Nos deben mucho más que 300 millones. Nos deben no se deben del paro ser capital mundial. No se ven manipula pura arbitrariedad. No se ven el café, el zumo y la No se ven la fatiga del año bicentenario. No se ven la prensa, la tele y la radio. No se ven el ruido de su festival aéreo. No se ven las bacterias en el agua de Loreto. No se ven muchos Nos deben suspensiones de decenas de conciertos. No deben caminar 20 años en el desierto. Si se supera en 30 días el plazo para efectuar el pago, se procederá por parte del Estado a la retención de recursos para satisfacer las obligaciones pendientes que las corporaciones locales tengan con sus proveedores. Nos ha llegado una carta y dice que nos embarga. Se quejan banqueros por no caer en su trampa, pero todo un pueblo entero que ya anda escardado. El sobre lo devuelve, es correo no deseado. Tanto autobombón nos provocó un trombo con polvorón de rostro, son dos ogros de fondo. Si queréis mandarnos cuando espera un momento que me guía con un condón. Soy los del IBEX, soy la mordaza, los mismos que echan a la gente de su casa. Son los que endeudan y malgastan. La deuda es suya y su gestión una farsa. ¿Quién la haga, pues quien la paga. Eso se sabe en Cádiz y en Praga. Lucha por esto, haga lo que haga. Y no nos cojan calzoncillos y en braga. Se aplicarán con todo en la benvinguda i benvingut a 1984. Aquesta setmana hem començat escoltant aquesta cançó que se titula La más que bien paga, de les FRAC, Fundació de Raperos Atípicos de Cádiz. Ah, mira, com si fos un curtmetratge ja això, no? però serà un llargmetratge de dues hores eh, que ens portarà el programa d'avui eh, i és que estem aquí una altra vegada a la cúpula completo. completo i ja que estàvem de, de raperos, ahir recordar que aquí va haver eh, la secta, que van estar al final, va ser un acte que s'ha emmarcat dins de la primavera anarquista, eh, es va fer al local de la CNT, allà al carrer al, Joan Alcobé. I, i van estar allà punxant una miqueta aquests, uh, aquests raperos de, de la secta uh, i també hi van haver uh, per una banda a una xerrada sobre diferents espais autogestionats de, de, de Palma i després també hi va haver una presentació de Nadolós Marín eh, d'un llibre que després comentarem. I de, també saludam en, en Larris al altre costat dels controls, en en Jota i en, en Raül aquí al meu costat. Bon, Bones tardes. tardes. Què tal? Bona tarda. Avui és quin dia? Uh, dia 7 de Avui maig. Avui estem dia 7, sí, sí. De, ja. de l'any de l'Armagedon. I, I aquest dia sent nigolats que fan temps com si fos hivern, encara que siguem al mes de maig, que mos duen? Doncs pues mos duen molt de turistes, sobretot si passeges pel centre de Palma. Bueno, fan... si intentes entrar en cotxe. És uh, una locura. I si, i si proves d'entrar amb un creuer, ho tens quasi que més complicat. <laughs> Pues, <laughs> sí, ja, algo per tot, ja. Eh, evi evidentment està, Palma està minada bé, no em porta Viviu bé cotxe. aquí el Gaida, eh? sí, viviu bé no hi ha tanta gent no ha tanta només gent. teniu bicicletes per totes bandes bueno, ara sí, ara passen moltes el que deia, que no em porta anar en cotxe o si vas pel centre de Palma també segon quines hores hi vas has d'anar amb els colzos. Sí, ves a l'art, encara t'ho diran uh, terrorista si li fas alguna cosa sí, bueno, a un turista. Ni a Disneylandia ja tenen tanta gent. Bem, da xerrando turista dá-me um grup grupo daqui, um grupo... Autóctone. Autóctone. grup grupo autóctone tem um membro... De Portland. Un, un, compo un component que és d'un poc en fora, uh, de Portland, Oregon. Kelly Burton. I bé, uh, xerram evidentment de, de l'Holocausto Pomada i en el seu tema 18 State. Ich bin Tourist, wie komme ich denn zu Ballermann 6? La playa museo, no te quiero, No soy turista, vivo aquí. turista, aquí! No soy turista, vivo aquí. Com tots nosaltres. Sí. Uh, això s'emmarca dins una bona campanya que hi ha hagut uh, per Palma entre les pintades aquestes de, de Tourist Go Home, un Refugees... refugees go, Crec que des d'Altamira unes pintades no havien tingut tanta repercussió, eh? I és, uh, una bona campanya. Els polítics del PP se feien fotos amb elles, eh? Sí, de tots els partits feien coa. I doncs, sí, la, fa setmanes enrere van aparèixer unes pintades i des dels mitjans convencionals se'ls va donar un bombo que, que va arribar eh, fins a Alemanya, no? Que, treco, I tothom pues, passa pena de que els dobberets no arribin amb la facilitat a la que estem acostumats. Pues el Estado 18, aquí des de Mallorca cap a la resta del món, a través de les ondes hercianes que mos facilita Titoeta Ràdio al 77.7 de la FM o a través de titoeta.cat i també salutacions especials aquí als oients de Ràdio Bronca, Bronca els dimecres... 4.5 de la FM, els dimecres de, crec que era de, de, de 10 a 12 i els divendres de 7 a 9, crec que és. Sí, me que sí. I, I ja que, ja que hi som i eh, hem posat aquest tema de l'Holocausto Pomada, podríem comentar per què s'hi diu així aquest tema estado 18. Bueno, fa, eh, eh, era una conya, no?, de, de que Alemanya té de set estats i com que va haver un temps que el flux d'alemanys era més que continu, Y se pues- va a plantear realmente la compra de Mallorca allá en el Parlamento, amb, amb traconyes i de més, en un bueno, con com se digui. Siempre ha estado, eh, yo me acuerdo ya en los 80. Ya nos agradaría si Alemania. Eh, era, el debate. Que Sobre todo ¿no? El debate de los 80 era eso, de que si Mallorca iba a ser otra vez del imperio árabe o del imperio alemán, bueno... Astrohúngaro. Astrohúngaro, astrohúngaro, Por eso, el estado 18 es Mallorca, es el de 18 de Alemania Pues seguim d'enhorabona, els abstencionistes són la proposta amb més força segons les estadístiques de cara a les properes eleccions del 26J i si tot va bé tornarem a tenir sis mesos més de no govern. De sí. Fantàstic. <laughs> Fantàstic. Eh, anem a escoltar un pot de música per amenitzar avui a la baixa. <laughs> I si me contes una història de policies, si són de la policia municipal... Uro, uh, uro va, va, va gros, eh? Bé, escoltarem <laughs> una història de policies, però no, no la primera que és despartisant. Si no escoltarem un grup de Polònia, un grup dels anys 90, un grup bastant polític de, dins el món DIY, això són els, els Homo Militia, i l'any 95 varen gravar un, un 7 de Split and Sword Disclose i on feren aquesta versió del Police Story de, de, de Partisans. Som-hi. James can you dead forever! ndryshojnë në Xhomomilitia deri dë deri dë Pallania, vllai 95. orën la 5. Sonaven, la potent, che è Molt po' un po' més rapido que els de Partisans, però bueno. Mm. Mm. Uh, no sempre quin de seguir, Bernat, aquí. La gent va, eh, la seva bolla... Va, sí, sí, aquí tothom... <laughs> Pots dar-li una altra cançoneta de les teves o com ho tenim? Uh, jo mentrestant me vaig esperant un poc al dia. Jo seguirem en so rudimentari Penny, en, de tot, d'un l'any 83, del seu, del seu primer LP, uh, eh, The Charge, uh, que això va treure el Corpus Christi, Records, que diguem la segona eh, marca d'Escrat Records, una coma marca, no, no està ben dit, però bé, un segon segell i com deia aquest grup de tot d'una gravava en sos cràs i això, en aquest mm. cas en sos Corpus Christi i escoltarem el tema Vampire State Building i d'així de ràpid girarets era aquest tema de, de rudimentari penny. D'on era d'aquests? Uh, eh, anglesos, eh, bé, de, de Regne Unit. Mm. Gent també molt política, molt anarcopunk. Mm. I Fede? Pues eh, <laughs> obrint el burofax aquí, el tenim un poc oblidat les darreres setmanes. Uh, ara farem escrutinio perquè la setmana passada regalàvem eh, un, un premi a qui endevinés qui era el grup, el primer grup punk eh, en haver enregistrat un, un disco, el primer grup punk, ¿en què más, Raúl? Que, justa, que se separaron. Que, que se separaron, el primer grup que després se volvió a reagrupar. Y el primer, además, y el primer grupo que hizo, rock, o sea, que se, se catalogó como rock gótico. Pues ara... És el mateix? La, resposta sí, sí. de tot és el mateix? Sí. Ostres. I la direm d'aquí uns minuts quan haguem fet l'escrutinio. Però mentrestant anem a, amb una cançó d'orden mundial, una banda mallorquina, que després d'haver de, fet, fet l'any passat eh, aquelles escapades als Estats Units Uh, sorprèn uh, molt de concerts que, uh, que no aturen. Vamos, la, lo darrer és que sembla que enguany sí uh, eh, estiran el, car el cartell del Puntal a Rock, un festival que se fa a Finlàndia uh, el mes de juliol. O sigui que anem a escoltar les sombres clavades del darrer single de la banda mallorquina Orden Mundial. Las Clavadas era el títol d'aquesta cançó d'Orden Mundial, el, el, el seu darrer single, amb La vida és un mus, un celler de Londres. pues, com vos dèiem, estiran actuant al prestigiós ja Puntala Rock Festival a, a, al, al municipi de Lempala, a Finlàndia, els dies 29 i 30 de juliol. I algun d'altres grups que estan confirmats són bandes nord-americanes com Los Crudos o, o com uh, The Freeze, la mítica banda. A més, també, des de Brasil, Anticorpos, The System des del Regne Unit, Tets Warray des de Japó eh, i algun grup més que van confirmant a poc a poc a la seva plana web puntalarock.net i de, des puntalarock poden passar en els Floods of Pink Indians, una altra banda com s'anterior com a rudimentari Penny que de tot d'una gravava en, en Soscrar, en Soscrar Records que concretament van gravar el seu primer EP de l'any 81, el Neus Mel, d'on traiem el tema Tup Disasters. travelling through the air. Aye, ah, I can, lad. It's a coming from over there. Over the hills, down in the valley. There's no buildings there. There's a nuclear power dump site. Someone doesn't care. Parliament says it's safe. But why not bury it there? Hablar de anarquismo en la era de la globalización. El pensamiento y la práctica de los anarquistas no se encuentran reunidos en un corpus doctrinario ni pueden circunscribirse a una sola escuela. A diferencia de otros movimientos hijos de la Ilustración, las raíces del anarquismo, centradas en la búsqueda de la libertad y la felicidad, se adentran en la historia de los hombres. De todos modos, será a partir del crisol de la Ilustración, así como de las luchas de los siglos XVIII y XIX, cuando el anarquismo se haga visible en el imaginario social de sus contemporáneos y adquiera un protagonismo fundamental en la mayoría de las revoluciones que sacuden el planeta. La memoria anarquista recuerda el esfuerzo de varias personas que se enfrentaron al poder antes de la revolución industrial. No es extraño que historiadores anarquistas como Kropotkin netlau hablen de Lao de Espartaco y su revuelta de los esclavos, de la escuela de los cínicos y Diógenes, de las revueltas religiosas de la Edad Media o de Prometeo, que según la leyenda robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Algunos anarquistas incluso se remontan al cristianismo primitivo o a los anabaptistas protestantes, que rechazaron la idea de poder y pusieron en cuestión la moral de su tiempo. Lógicamente, desde el punto de vista historiográfico, estos antecedentes poco tienen que ver con una ideología nacida de la mano de la revolución industrial y de la primera globalización planetaria, pero la búsqueda de referentes en las luchas contra la autoridad reviste aportaciones interesantes a la construcción de la idea anarquista, en constante evolución e reinterpretación. Anarquía. La palabra anarquía proviene del griego a privado y arché poder, mando, autoridad, es decir, define el estado de un pueblo, comunidad o medio social emancipado de toda la tutela gubernamental. Podríamos afirmar que es un sistema social fundado sobre el libre entendimiento de todos sus componentes. Mm-hmm. pues escoltàvem la banda Red Elvis, eh, Los Elvises eh, Rojos, eh, una música creada per la pel·lícula eh, Holocausto Samurai, titulada originalment Six String Samurai, de l'any 1996, i era una cançó que se titulava Boogie on the Beach, Eran temps cuando se criminalizaba todo lo que vingués mes de Rusia. Ahora no, ahora sería una cumbia bolivariana o algo así, no? <laughs> pues una canción también que rescatamos aquí del, USB negro de Raúl. Me quitáis siempre todo lo que tengo por ahí escondido. Voy a tener que poner trampas. Como Pero no, no de, qué va, de qué va el de la eh? No, ahora lo iba a comentar. Justamente, ah. pues bueno, eh, esta semana pues eh, quiero tirarme un poco a la parte más garajera que tenía yo, pues eso, en mi juventud, aparte de escuchar mucho punk y mucho psychobilly o rock and roll, pues también había, pues eso, el garaje siempre entraba un poco en mi, en mi corazón y bueno, y en las amistades que tenía eh, en, la calle. yo también tenía un garaje donde ensayábamos. Sí, también <laughs> eso, sí. Yo al principio pensaba que lo, de la palabra de rock garaje venía de eso, de, que eran de bandas creadas en un garaje, pero bueno, es por el sonido que a lo mejor pues, podría ser eso también. Pero bueno, eh, eso será un poquito más adelante. Y... Pero hoy mateix, eh? Abuy mateix, exactamente, sí, sí, como siempre, como siempre, aquí en 1984. Pero ahora quería justamente comentar ya que la semana pasada fue justamente el 1 de mayo, el día de del trabajador el domingo pasado, pues justamente... Que va eh, coincidir en el Día de la Mara también, ¿no? También, sí, exactamente, exactamente. exactamente. Y justamente, pues mira, eh, ahora leí una noticia que me ha sorprendido bastante, bueno, me ha sorprendido, o sea, eh, con ella yo haría lo mismo, o sea, yo haría lo mismo que hizo esa, chica. Allí engorilado. Eh, o sea, totalmente, totalmente, totalmente. Pues bueno, dice así el artículo, una mujer se enfrenta a una manifestación fascista en Suecia. En el momento en que una mujer planta cara a más de 300 nazis que marchaban en Suecia este, uno, este primero de mayo, la, foto se hizo viral en toda Escandinavia y, ahora, ya, y ahora ya en, en, todo el mundo y tal. Eh, y el artículo pues dice así. La imagen muestra en el momento en que esta valiente mujer se planta frente a los líderes de una marcha que congregaba a más de 300 nazis y se niega a dejarlos pasar. Los activistas es, eh, la activista es considerada desde entonces una heroína en Suecia por su icónico gesto de desafío a la marcha fascista. La, fotografía fue tomada en Borlands, Dalarna, en Suecia Central, donde la organización nazi Nordiska most, Trandolensen. <laughs> es complicado leer el sueco. Seguramente que Fede lo leería mucho mejor. Movimiento de Resistencia Nórdica, se, se así llama el partido <clears throat> neonazi, estaba llevando a cabo una, una manifestación el pasado 1 de mayo. Mientras cientos de, neonazis vestidos con uniformes caseros de camisas blancas y corbata de color verde oscuro marchaban por las calles de Borlange, eh, Tess Asplum, que es como se llama esta chica de color de 42 años de edad, se puso en su camino y se enfrentó a los líderes del grupo con su puño en alto. La imagen de esta, de esta <coughs> valiente acción ya ha sido compartida por miles de escandinavos en Twitter, Facebook, bueno, por todas las redes sociales seguramente y por, bueno, y por todas las cadenas de, de informativos de todo el mundo. Y el instante captado por la cámara ya está siendo aclamado como un momento icónico en la historia moderna de Suecia. Eh, Plun se había, eh, había participado el mismo domingo en, en, otra contra <coughs> manifestación organizada por Dalarna contra el racismo para repudiar la marcha nazi de Borlange. En declaraciones a los medios de comunicación locales, Asplund de Estocolmo mostró su sorpresa por la difusión que ha tenido la fotografía en los últimos días. Normalmente levanto el puño en las manifestaciones. Eh, en las manifestaciones. Esto no es nuevo para mí, dijo Asplund, que es activista hace 26 años en Dalarna. Sobre el momento en que se plantó cara a cara con los fascistas, Asplum comentó a la prensa que uno de ellos se quedó mirando y yo lo miré a él. No dijo nada y yo no dije nada. Y luego vino la policía y me quitó de en medio pues mm, si queréis tomar información sobre esta noticia, eh, sobre todo lo que pasó ayer el primero de mayo, porque claro, al final la policía eh, tuvo que apartarla para que a lo mejor no hubiera, a lo mejor, pues eso, enfrentamientos contra ella por parte de los eh, manifestantes neonazis, pues pues mira, pues dijo, mira, mm, apártate de aquí, sabemos que justamente estás en tu derecho, pero eh, es, una marcha pacifista también <laughs> en parte de ellos que me hace gracia porque vamos, de pacífico no tiene nada porque justamente es todo lo contrario, o sea, están justamente provocando a que a que justamente la gente que está en contra de sus ideales pues eh, enfrenten una batalla campal ahí en medio de la calle. Pero esto venía, digo, en, en el noticiario de eh, izquierda izquierda izquierdadiario.es. Sí, la veritat que podeu trobar aquesta notícia àmpliament recollida en diversos medis i la fotografia ja l'haureu vista per totes les xarxes socials. La veritat és que ja inclús he començat a veure dibuixos i altres. Segur que se'n faran camisetes d'aquesta. Seguro, seguro, seguro. No, està rolant ja. <laughs> pues res, eh, fa llàstima que ens haguem de fer els valents i les valentes per actuar i per mostrar el nostre rebuig en aquest tipus de gent, però menys mal que encara eh, queden i quedan molta gent que, que rebutja quedamos en això. I de... Bueno, passemos a, a sí, lo que más música, nos gusta, música, música <laughs> i acció. De, de Suècia i de més un grup femení. Ah, mira, pues venga, va per tu. Va per Portés. Són es, o ses Beyond Pink, un grup dels anys 2000, més enllà de, més enllà de Rosa, de, i del seu primer LP de, tret l'any 2005 per Emancipunts Records, escoltarem el tema Slay for My Uterus. No hay una definición al uso de anarquismo, ya que todos sus teóricos son al mismo tiempo militantes, activos, críticos, reflexivos y por tanto irreverentes con la idea, como se conoce el ideal anarquista. Como señalaba Kropotkin en sus memorias, en las conversaciones sobre el anarquismo yo nunca oí decir Bakunin decía eso o Bakunin pensaba esto otro, como si un par de argumentos pudiesen acabar con la discusión, sus escritos y palabras no tienen la fuerza de un dogma, como por desgracia ocurre dentro de los partidos políticos. En todas las preguntas en que la inteligencia tiene la última palabra, cada uno puede aportar a la discusión sus argumentos o razones personales. Además de sus propagandistas y militantes, el anarquismo cuenta con una legión de seguidores, militantes culturales, gente que simpatiza con la revuelta social, amantes de la libertad individual o partidarios de la colectividad. Posee, por tanto, una rara cosmogonía de autores y obras de pensamiento político y social que interactúan con una pléyade de obras literarias de todas las épocas en las que sus protagonistas tienen en común la lucha en contra del poder y la autoridad. El ejemplo que dan estos héroes de ficción, como los personajes de Camus o Kafka, o El Capitán Nemo se refuerza con las biografías de la mayoría de militantes y propagandistas de la idea, anarquistas que hacen de sus vidas una construcción política y ética que edifica, a su vez, un sistema vital, orgánico, en constante transformación. De este modo, se enriquecen mutuamente. Ninguna cultura social es quizá tan rica en símbolos y a la vez tan iconoclasta. Así que describir el anarquismo, o, mejor dicho, los anarquismos, no es una tarea fácil, podríamos compararlo con el universo, con sus galaxias de pensadores, sus cometas iriscentes y de acciones fugaces, sus lunas magnéticas orbitando planetas habitables y, como no, sus agujeros negros. Y en todo este universo, que se renueva constantemente, el pensamiento y la acción van unidos. Ninguna filosofía ética ha sido y es tan vital como el anarquismo, porque si la práctica no va unida a la teoría, el anarquismo no existe una persona anarquista, cooperativa, mutualista, individualista, naturista, esperantista, atea, neomaltusiana o eh, humanitarista, puede siempre comportarse como tal en la vida pública y privada, en cualquier entorno cotidiano, basta con que desafíe poderosamente cualquier autoridad y cualquier desigualdad. Por este motivo, el anarquismo puede aparecer en momentos de grandes alteraciones sociales o en periodos de calma, en zonas industriales o en el agro, en ciudades o en cuencas mineras, y siempre con la misma divisa, contra toda autoridad. Es la fuerza del anarquismo y su poderosa base ideológica y vitalista que encuentra múltiples referentes históricos y literarios. La falta de una obra de síntesis, de una ortodoxia escrita, como son las ideas de Marx, Engels o Lenin para socialistas o comunistas, y que nacieron en el mismo periodo y con los que compartieron o se enfrentaron en algunas barricadas, dota el anarquismo de esta fuerza diversa. Algunos atacan los que consideran como debilidad en su paradigma, otros, lo más, explican que precisamente aquí radica su fuerza. A veces el anarquismo nace de la discusión, la complementación o la confrontación radical e irrumpe con toda su fuerza como el torrente en el páramo tranquilo.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 Así definir las prácticas culturales y sindicales del anarquismo no es tarea fácil. En esta breve obra de síntesis dejamos a muchos de sus protagonistas en el tintero y solo mencionamos los aspectos más relevantes, así como aquellos desconocidos pero fundamentales. Nuestra intención es abrir caminos y dejar pistas para navegantes que quieran cartografiar la disidencia. Señales en el ciclo que indiquen por dónde seguir para distinguir la desobediencia, la crítica constructiva, la sátira inteligente, la lucidez mental en tiempos de confusión y pensamiento único. De este modo, al final del volumen, el lector tendrá la oportunidad de construir su propia cartografía líquida, su universo mental con sus planetas, astros, cometas personales y algún que otro agujero negro que siempre los hay. això eren els, els Anorexia del de, de Regne Unit eh, a principi dels 80. Els Anorexia són una banda que se van formar al 78 i només van gravar dos, dos EPs, dos set pulgades. I el tema que escoltàvem és el rap Ray Pistin de Park, que dona també títol en el primer EP de l'any 1980, com he Pues molt bona recomanació aquesta, allà al, al filo de, de les 6 de Sora Baixa. Eh, de les 5. De les 5 de Sora Baixa. <laughs> Aquí la gente ya se quieren quitar la hora, en septiembre, tranquilos, tranquilos. ¿eh? Ahora estamos ya en primavera. bueno, en octubre, perdona, así Es que antiguamente era septiembre, muy antiguamente. <laughs> Pero bueno, vamos ahora a pasar a una banda de, de Rochester, que eso está justamente en Nueva York, Estados Unidos. Es una banda que se formó en 1979 y desapareció en el 2009 fueron de las primeras bandas que empezaron a hacer otra vez el revival del garaje y son los Chesterfield Kings, los reyes del Chesterfield, con la canción Arriba y Abajo, Up and Down. lo que quieras. La aportación más importante a la práctica anarquista proviene de sus militantes anónimos. Kropotkin lo reconocía en Ciencia Moderna y Religión. El anarquismo se originó entre el pueblo y solo podrá conservar su vitalidad y su fuerza creativa en tanto permanezca como un movimiento del pueblo. Malatesta, por su lado, escribe en la anarquía, nosotros proclamamos la máxima, haz lo que quieras. Y resumimos, por así decirlo, nuestro programa porque en una sociedad sin gobierno y sin propiedad, cada uno hará lo que deberá. El francés Sébastien Faure abunda en esta idea con una frase muy clara. El principio de autoridad, este es el mal. El principio de libertad, este es el remedio. Y Eliseo Reclus lo dice así, la anarquía es la más alta expresión del orden Enciclopedia Anarquista dedica buena parte del primer tomo a definir, dentro de lo que es posible, la anarquía, ya que no es solo y primariamente una forma de lucha contra la autoridad genéricamente imaginada, sino algo más profundo. Debemos interrogarnos sobre la naturaleza, de la autoridad y su origen para poder direccionar la lucha y construir alternativas. Sebastián, su editor y compilador, propone la siguiente definición. En la sociedad actual, la autoridad reside en tres formas principales. La forma política, el Estado. La forma económica, el capital. La forma moral, la religión. Así, el individuo que lucha contra estos tres tipos de autoridad es un anarquista, si bien la historia nos demuestra que la lucha contra el Estado ha sido la más intensa. La lucha en contra del capital se ha organizado siempre a través del sindicalismo revolucionario y aparece ligada al movimiento obrero mundial y sus organizaciones. Además posee un extenso eh, martirologio entre sus activistas. En cuanto al tercer apartado, para los anarquistas la esfera de lo moral ha quedado relegada a la vida privada y sus militantes han abarcado distintas tradiciones, agnosticismo, ateísmo, cristianismo tolstoyano, el espiritismo o en la crítica más superficial de los privilegios de las grandes religiones monoteístas, un anticlericalismo a veces furibundo, Dentro de las trayectorias vitales de los militantes anarquistas se aunan estas tres formas de lucha y se enfatiza alguna más que otra a causa del contexto histórico que les toca vivir. La opresión del Estado moderno, nacido al rescoldo de la industrialización y reparto colonial del planeta, siempre ha sido vista por los anarquistas como la forma más violenta de autoridad impuesta contra los individuos. Una autoridad que, apoyada en leyes, amenazas, ejércitos, burocracias kafkianas, ordenadas, ordenanzas cívicas, más, <laughs> más mierda o sistemas de pensamiento único, humilla y desorienta a sus ciudadanos. Este es el gran núcleo del pensamiento anarquista y el origen de su lucha. Los anarquistas exponen su teoría ya esbozada por Bakunin. En la humanidad y hay dos tipos de personas, las que obedecen y aspiran a ser obedecidos y las que desafían la autoridad, que ni obedecen ni quieren ser obedecidos. Su máxima es la libertad. Efectivamente, estos dos tipos de personas son irreconciliables, ya que tienen valores distintos. Enrico Malatesta, uno de los autores más leídos y asimilados en el pensamiento anarquista del siglo XX, lo expresa a la perfección cuando afirma que un anarquista no es solo un rebelde, sino mucho más. Los que forman parte de una clase oprimida no rechazan convertirse a su vez en represores. Son individuos con mentalidad de burgués frustrado. Un anarquista debe abolir las clases. Anarquismo, conjunto de principios ideológicos generales, de concepciones fundamentales y de aplicaciones prácticas que aspiran a suprimir el Estado y eliminar de la sociedad todo poder político, económico, intelectual o moral, a partir de la suma de las acciones individuales de todos sus miembros de la sociedad. Como afirmaba una, otra anarquista, la lituana Emma Goldman, la superioridad de la literatura anarquista comparada con los escritos de otras escuelas sociales está en la sencillez de su estilo. Intentaremos pues seguir esta máxima anarquista y en este volumen breve aportar luz a momentos importantes en la historia colectiva de la humanidad. Hemos prescindido de notas ampulosas y bibliografías demasiado largas, porque el lector puede complementar esta información y conducirla hacia sus propios temas de interés el autodidactismo y el criterio personal son parte de la personalidad de los anarquistas y este libro sigue en buena medida en la brecha abierta por sus utopistas sociales. Deseamos al lector un camino breve y fecundo que abra otras sendas personales diversas y plenas como fue y como son el pensamiento y la acción anarquistas. En este volumen revisaremos brevemente varios autores de obras de teoría anarquista que a la vez eran geógrafos, impresores, activistas, médicos, mecánicos, astrónomos, activistas que hacen de la cárcel su universidad, compiladores de magníficas bibliotecas que nacen en chabolas, barcos, maletas o en proyectos comunales, un totum revolutium tremendamente fecundo, que abarca en un proyecto intergeneracional e interclasista a hombres y mujeres de todas las regiones del de la Orbe desde los años de la Comuna de París hasta la revolución que toma las calles ahora mismo, mañana mismo. Como afirmaba eh, Heráclito, en el albor de los tiempos todas las cosas suceden según discordia. Acracia. Acracia significa ausencia de coacción. Proviene del griego a no y kratos poder coacción y a veces se utiliza como sinónimo de anarquía, aunque no signifique lo mismo. Seguramente la palabra se formó a finales del siglo XIX, en 1888 sirvió de cabecera para uno de los periódicos más divulgados de su tiempo, dirigido por Tarrida de Mármol, Anselmo Lorenzo y Rafael Farga Pellice. Internacionalistas españoles, Acracia alcanzó los 30 números y divulgó las ideas anarquistas en nuestro país. Anarquismo, Dolores Marín, una introducción. a, a Bernard sobre su tesis del anarquismo. Bueno, no, <laughs> això, era un llibre de, los marines que justamente va a presentar ah, ahí en el local de, CNT. ya, ya. Bueno, estábamos justamente escuchando a una banda de Portland, Oregón, de Estados Unidos, que son los Miracle Workers. Es un grupo que se formó en 1982 y desapareció en 1991 y escuchábamos la canción eh, eh, Inside Out de su e LP de 1985 con el mismo nombre que la canción. Eh, y ahora justamente pues vamos a escuchar otra canción de otro gran grupo de Nueva York que se formó en 1980 y actualmente aún siguen eh, dando conciertos y sacando álbumes que son los grandes y poderosos Fastons, un grupazo total de garaje eh, rock y garaje punk, un poquito así psicodélico, y vamos a justamente a escuchar de su LP de Emanations eh, la canción eh, Autopista 69, Hawaii 69. es una adaptación de una canción de Charlotte y Protudi. Vamos allá con Fat wow, wow, wow, emanaciones lisérgicas, eh, los Fast Tones como siempre en su salsa, eh, llevándonos a otro, a otro espacio sideral con sus pedazos de canciones que bueno, eh, seguramente que el que los vio aquí en Palma, pues disfrutaría de ver a, su gran grupo, aunque no era el completo, porque solo estaba el cantante y el grupo que, que estuvo con él haciendo el bolo era justamente el grupo que hacía de telonero. <laughs> Vino justamente acompañado pues, de unos jovenzuelos, que ahora no me acuerdo cómo era el nombre del grupo, pero bueno, lo hicieron cojonudamente. Eh, justamente este LP era un LP de versiones que sacaron los Fastón justamente al principio de los 80. Y había una canción que justamente era de otro gran clásico del garaje, que eran para mí los reyes de, ese estilo musical. Estamos hablando justamente de un grupo de Tacoma, de ahí del estado de, Washington, y son los Sonics, justamente. Uh. Los Sonics son para mí, vamos. Y bueno, Fede sabe muy bien que los Sonics son totales, ¿eh? aunque tengan la edad que tienen. los tubos del año pasado en el Funtastic, fliparías por un tubo, ¿no? Sí, sí, venían como eh, son unos predinets que arriban en autocar eh, una producción total en, fantàstic directa van treure un glorioso glorioso año pasado Sí, sí justamente. Eh, pero bueno, vamos a escuchar justamente una de sus grandes canciones que tuvieron ahí eh, por los 60. Que ya te digo, los Faston en este LP de Lister eh, Emanación también la hicieron. Hicieron una versión de esta canción que se llama Cinderella. Pero vamos a escucharla por, justamente por sus padres de verdad. De Sonics. Abuelos, Bueno, abuelos, ya casi, sí, sí. Pues eso, de Sonics, Cinderella. wow, Cinderella desde Sonic. Eh, la verdad que si escucháis la, también la, versión que hace Factons es eh, tremendamente fantástica. Uno de los grandes grupos que todos los que vamos hemos estado <laughs> eh, pinchando son para mí apoteósicos en, mi, adolescencia que estuve allí rondando musicalmente con este tipo de, grupos y, de gente. Eh, vamos a pasar con otra banda. Estos son, por ejemplo, de, aquí, de Donosti. Bueno, de aquí de Mallorca no, pero vamos, del Estado Estatal, de Donosti. Es un grupo que se formó el año pasado, en el 2015. Y la verdad es que son un grupo pues bueno, que me han dicho que el directo es acojonante. Son los Lie Detectors, los detectores de mentiras, y vamos a escuchar una canción que es una versión de otra pedazo gran banda, que son los NC5 MC5, de la canción que hicieron en el año 1972, Rambling Rose. Light Detector. Y mientras esperamos eh, a, que soni y eh, que y escuchando desde Rivia el 27 de noviembre del año pasado, <laughs> o de diciembre, en la fiesta Benilán ¡Wow! Una gran banda. Eh, además, eh, os, lo tenéis que apuntar porque esta banda, la verdad, que he estado mirando cosas de ellos y mm, las críticas son demasiado buenas, demasiado buenas. Pa... Pues aquest era so en directe. Eh? Sí, També tenen un bandcamp amb temes eh, amb estudi, a, eh, a més d'algun treball. I Bernat, perdona, abans, abans t'has quedat allà... Sí, ah, l'habéis cortado. Con, continua. No, bé, recordar-vos eh, més que res per, perquè vos doncs, anigueu fent la idea d'avui que hi ha també Sol i Festa, que, que ara sí que és el moment de gent Que no és la festa de l'aceite, és la festa de la solidaritat. Sí. <laughs> no és el mismo soli que sol i festa. Que sol i festa. I de, sí, en solidaritat en aquest cas en les eh, anarquistes encausades en mil, en mil processos judicials que últimament s'estan produint per tot l'estat. Doncs pues aquesta nit a Factoria de So. Pues bueno, vamos a poner una canción más antes de pasar a una entrevista que tenemos que hacer y tal. Y son otro, <laughs> grupo también de, de, por aquí, de Murcia. Son lo que, lo y... Galleta Piluda. Galleta Piluda. <laughs> Galleta Piluda. Ah, eh. Y justamente, pues tenemos aquí eh, de, su EP, que sacaron el año pasado, en el 2015. Pues su EP se llama Nevando en Orlando y la canción, pues justamente, pues como se llama el EP, Nevando en Orlando. Galleta Piluda desde Murcia. Pues sí, sí, sí. Levante es como Florida, como dicen en <laughs> localidad piluda desde Murcia, nevando en Orlando. Es un poco surrealista, pero puede ser, porque puede nevar en cualquier sitio. Hubo una vez que vi una foto, no sé si fue hace unos cuantos años, que había justamente granizado y nevado en Cuba. <laughs> Alucina. Eh, imagínate cómo el tiempo puede cambiar en cualquier sitio. Mira, oye, yo he visto llover en el desierto. Bueno, llover en el desierto es algo que es normal, digo yo. Bueno, no, no, no, tanto. tanto, pero bueno, aunque sea desierto puede llover por la noche porque hace un frío que pela. <laughs> Eh, cuando suele llover más por contraste <laughs> térmico que una otra cosa. Yo creo que llueve cuando nadie mira. Sí, ¿no? Después de esto, Raúl, <laughs> solo te queda un cartucho. ¿Y en qué piensas? Eh, bueno, no, tengo un par de cartuchos, pero eso será eh, al final del programa que lo pondremos. Ah. ahora, pues, el cartucho original es justamente que aquí también en los 60 había pues un grupo que fue, bueno, fue ficticio, pero la verdad es que muy gracioso, que era justamente, bueno, salió en una película. Pero bueno, las canciones que salen en la película son <laughs> bastante graciosas y tal, como son, y aparte como iban vestidos esos actores, porque a día de hoy, conociendo los actores que son, pues dices, joder, tío, esta película debe ser graciosa por verla, si nadie la ha visto. Estoy hablando justamente de la gran película de los hippiloyas, y vamos a escuchar la canción Love, Love, Love. bla. Bla bla bla bla. Bla bla bla For me. For he. For she. For you. For we. For thee. For who.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 Cine de barrio total, exactamente. Y justamente, pues el grupo lo, componían, pues Concha Velasco, Tony Leblanc, eh, Alfredo Holanda y el otro actor, no me acuerdo cómo se llamaba y tal. Pero vamos, es, ya te digo, es eh, para poderlo ver y disfrutar un poco y hacerse unas risas. Sí, pues <laughs> eh, cine de barrio a Bueno, cine de barrio no, o sea, pero bueno, yo te digo, por pues, este tipo de película que está bastante bien. Havia sí, música bona, s'ha sí. de dir que les pel·lis espanyoles hi havia unes grans bandes sonores. Sí, <laughs> això és veritat. Però això jo crec que s'ha de reconduir eh, J, sí. Sí, men, posa un pot de remei tu en això. Tu has de pensar en Sorollens. No vol que te teniu dos ubicats. Sí. sí. És, això és vera, és vera. 1984 i se troba amb els hipiloyas i diu, que estic escoltant. Hombre, aquí estaven los cabaloyas. Que estic escoltant. Uh, <laughs> eh, Digues. A Suècia. A Suècia. A Suècia. Vam anar una altra vegada. A ah, ah, passar frio. Uh, fa una estona escoltava, veia un Pink, uh mhm. -huh. que era un grup format per, per al·lotes, i doncs el grup que escoltàvem ara, la cantant era la bateria, o la bateria de... Dels mateixos Beyond Pink. Dels Beyond Pink. Uh, eh, són els Loni, va, no diguin ni bates molat, que bo. I del seu darrer LP, que és del 2013, titulat PS e Lusuguer, uh, eh, escoltam el tema Dalia Ider. Atenció a això. No? que monde. del 1984 eh, hem obert el burofax, hem fet recuento i ens hem trobat que el concurs que fèiem la setmana passada ens hem trobat en dues persones que ens envien la resposta encertada. I recordem quina era la pregunta. Hi, havia més persones, igual que també van encertar. No? Sí, diguem que n'hi havia dos correus en la resposta correcta. Pero recordamos ¿quién era aquella pregunta que fèiem la semana pasada, Raúl, a especial 1976. Pues la pregunta era que quién fue el primer grupo en editar el primer single, el primer e LP, eh, la primera banda que se, deshizo, se volvió otra vez a formar y a la misma vez quién fue el primer grupo en hacer música gótica. Y la respuesta es... Y la respuesta pues indudablemente eran los Darknet. Molt bé, doncs en, en Llorenç de Pina havia donat <laughs> la resposta correcta i en Rafael de Llumelló també ha enviat, encara que val la pena dir que en Llorenç va, ho va enviar el mateix dissabte de la setmana passada. Però bueno, hemos hecho un cara cruz i ha salido Mira, el premi, eh, tenim un, un, un disco per tu, Llorenç, eh, Rafael, ara veurem què faim. És un disco compartit entre dues bandes de Barcelona, veteranes, són eh, Caco i Escupe. El CD se titula Escupe a los Caco i són cinc cançons per hom. Eh, començam escoltant la cançó Rutina, per exemple, d'Escupe, una cançó eh, que que va estar enregistrada l'any 2013 als estudis Trash Zone de Bellvitge per Juan Carlos Riutort, aquest mallorquí en l'exilio. Pues anem a escoltar Escupe, la cançó Rutina. Rutina. sortit fa molt poc de la mà de Grita o Muere. Uh, pues, I altres segells també. I altres segells que participen. Uh, en qualsevol cas, uh, mira, uh, Llorenç, te recomanam, mira, vos posarem en contacte amb altres i vos dureu, ja que és un CD split de dues bandes, a lo millor podries compartir amb en, amb en Miquel de Llumalló, en Rafael, perdona. Rafael, sí i a lo millor un poc guardar la catxa del CD i l'altre CD i anar tornant o quedau per escoltar-ho plegats. Bueno, ens posarem sí, en contacte. Gràcies per, per participar. Per Sí. I podem aprofitar i anar a escoltar una cançó de Los Caco. Escupe sí. a Los Caco. Es, això és el disc d'això i el, amb el tema esa és... Es... Uh, la cançó que escoltarem Esa és es tu vida. Sí. La bèstia. escoltar 1984 a Ràdio Bronca 104.5 de la FM dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9 Ràdio Bronca 1984 I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. I ara sí, eh, ja ha aconseguit fer la eh, telefonada eh, en Biel. Biel, m'ho sents? Sí, ara perfecte. Perfecte. Ara perfecte. Bueno, tenim a l'altra banda del telèfon en Biel Jordà, eh, que és membre de la companyia Res de Res, eh, i que sou organitzadors eh, o coorganitzadors eh, d'aquests tres dies d'espectacles de, de circ que se farà al Cudi, que se diu Circaire. Exactament, juntament amb el Circ Bové i l'Ajuntament del Cudi, estem, eh, estem organitzant aquest festival que serà una bomba. O sigui, són tres dies carregats de, de circ de molta qualitat mm -hmm. eh, a la vila del Curí. Molt bé. I com ha nascut aquesta, aquesta iniciativa? En teníeu ganes? Com... Perquè déu nhi eh? per, per programar tres dies de circ a Sarroqueta a vegades fa... no sé, mm, com tu dius, és una bomba. I de, va, ser, va ser que a partir d'una proposta que li vàrem fer a l'Ajuntament, mm -hmm. bé, pensa que Sirvové i nosaltres som doncs, com les dues úniques companyies professionals que, que fem circ i mm. vàrem tenir com a ganes d'anar enllà, de, de presentar-li els projectes a l'Ajuntament i mm. l'Ajuntament tot d'una els hi va encantar els projectes, se va tirar se va, se va tirar de moto amb nosaltres i, i va tenir moltes ganes de, de participar-hi. Mm -hmm. I res, duim com un poc, un poc menys d'un any fent-hi feina mm -hmm. i, i ara ja s'acosta, ara ja el eh, cap de setmana que ve estarem, estarem en aquest festival mm -hmm. que du com a 15 companyies diferents eh, una dotzena d'elles fora de Mallorca i d'una qualitat excepcional. Mm -hmm. I també veig que teniu eh, també una, una exposició que, que s'ha de muntar, no? El tema és que no volíem que fos només un, un lloc on, mm. on se ve a veure. No? Si, per nosaltres és molt important que la gent vengui a participar. I tenim una, tenim una exposició del de, de, doctor Carori, mm. que és, és un personatge que ha anat recopilant moltíssim de material de CIS durant moltíssims anys mm. i tota l'exposició ve, ve a l'auditori, estarà a les dues plantes de, de l'auditori, la primera planta i el hall, i després ell també farà una conferència el darrer dia i també diumenge també farem uns tallers per, per, per, per a l'os i per tota la família de circ, dues hores intenses d'això. No volem que només venguin a, a, a, allà a seure i ja està, no? Clar. Volem que, que, que sigui molt, molt present el públic. Sí, això és a, a Circaire començarà el divendres, a eh, dia 3 de, 13 de maig, eh, i acabareu en diumenge eh, ja ben a sobre baixa, i que està tot replet de, de, de com deies tu, de companyies d'arreu eh, i que a més a eh, LOL també una de les coses interessants i, i és que la majoria són gratuïts la gran majoria, sí, sí. només, només els espais tancats, mm -hmm. eh, que tenen molt poc aforament, 100, 100 i pico persones, cada, mm -hmm. cada espectacle tancat, eh, Eh, són, són de pagament, però de totes I maneres... tenen un preu molt raonable. Super, més. són super... super els espectacles són d'una qualitat excepcional mm. i són 10 euros. Mm. Mm-hmm. -hmm. que dir. I eh, la gent hauria de fer un pot de via perquè realment només caben 100, 120 persones en aquests espectacles de pagament. I on se poden posar en contacte? Bueno, eh, jo ara estic mirant aquí la pàgina web que teniu de circaire.com eh, i per, I posar, per fer les reserves eh, que te, teniu els dos, dos telèfons, no? O un. Eh... Sobre, sobretot, gairebé tot, gairebé gairebé tot és, és el telèfon de el aquest telèfon de, de l'auditori, sí. que estic segur que tu el, el també Mira, és, uh, no sí, davant, uh, no eh, te'l podré dir. Sí, no, no, no és que com que n'hi ha dos, eh, hi posa inforreserves pels espectacles de l'auditori, el CUT i espectacle Miurta, a 971 897 185. I... I després per la per competència de CIR, per, Això. Mm-hmm. Per, mm -hmm. per la mostra, per la mostra competitiva, competitiva, i que ja ja que és el telèfon, el telèfon de Sir Bové, mm. i aquí sí que poden reservar, reservar per, per entrar dins de carta en el Sir Bové directament. Que és el 627 uh, 016 796. Exactament. Una cosa molt important és que que tenim una web que tu mm. has, pogut, has pogut accedir i que tothom pot accedir a circaire.com mm. i aquí tenen tota la programació, tenen tots els espectacles, informació de tots els espectacles, eh, tenen tots els horaris, bueno, eh, mm. està, està bastant, bastant completa. I aquesta mostra competitiva de circ, ja ho teniu tancat? Totes les companyies que volen participar i ja, ja estan tancades o com està el tema? I de no, si, si hi hagués encara qualsevol companyia que volgués, que volgués uh, participar, mm -hmm. uh, encara ens quedarien un parell de places per, per aquests, per aquests artistes emergents que tinguin ganes de mostrar feines o, o mig acabades o, o, o en words. Bueno, que no, no em portaria que presentassin una cosa que ja està 100% acabada. Mm -hmm. que, que, això és, que això és veure els talents de, de, de artistes mallorquins, que n'hi ha moltíssims. Mm -hmm. Molt bé. I llavors veig que teniu de, de, uh, anomenades dues sessions golfes, no? <laughs> Així és una miqueta uh, que es diu <laughs> Los Flanders, no? A les 10 i mitja... Uh, eh, des divendres. Des divendres. Sí. I, I, llavors... I el dissabte tenim el Marino Marini, mm -hmm. que que també sí, és aquesta hora un poc ja per anar a fer les cervesetes i per anar a, treure un poc l'empatxo un poc l'empatxo mm. de, tant, de tant de veure circ. Molt bé. Escolta, eh, què, què veurem més o manco de circ? Eh, quin tipus d'espectacles eh, estan preparats? Bé, tot, tot té aquell segell de, de, de circ contemporani, mm -hmm. en què no és no circ tradicional, que, el que, lo que ja... És que gairebé ja quasi ni se'n veu, no?, aquest circ d'en Benimàs. Això mm. està absolutament descartat. Uh, són companyies, són companyies punteres, circ uh, ehm, divertit, sobretot divertit, diferent, molt diferent. No veurem, no veurem són normals i corrents, sinó que, que tots tenen uns tenen espectacles molt ben acabats, molt, mm, sí. o sigui, que ja han rodat molt. En aquesta primera en aquesta primera mostra que feim guany, mm. eh, ja, ja arriben espectacles que fa molt de temps que roden, que, que nosaltres no els puguem veure encara, l'equip mallorquins ja no en puguem veure, però però que, que, que ja han rodat molt i, i saben que bueno, tenen tots un munt de premis, ja veureu si, si entreu en, en, eh, a la fira, a la web podeu veure la quantitat de premis que té cada un dels espectacles mm. i, bueno, doncs són, són superpotents. No és circ, circ tradicional és, és, és un circ contemporani d'actualitat. Molt bé, molt bé. I llavors, eh, com tu bé has dit, eh, recordar que també el diumenge teniu el taller de circ, eh, que se farà, en aquest cas, en el col·legi públic, eh, eh, en es, eh, sí, a Porta exacte, Desmoll. Exacte, en el pati, exacte, mm. en el pati de, de, de Porta Desmoll. I que és, eh, diguem-ne, per tots els públics, no? infantil Absolutament. i tot. Absolutament, mm. sí, sí, sí. Eh, naturalment està més pensat per, per, ser, per zelots i gent jove, mm però naturalment els pares que s'hi vulguin, que vulguin afegir, o la gent, els joves que s'hi vulguin afegir, estaran superconvidats. Hi ha moltíssim de professors i hi ha moltíssimes coses que podran provar en aquestes dues hores mm de taller i, i que, que no cap problema, que, que tothom que se vulgui votar eh, allà estarem bé, molt bé, Vial. Doncs uh, gràcies per explicar-nos una miqueta aquest cartell i fer-nos gola per venir a, a gaudir de tants i tants espectacles. La veritat és que ens alegra molt que l'estat de la qüestió del circ eh, aquí a Mallorca estigui en aquest estat. Uh, gràcies a vosaltres com a companyies i, i a tota aquesta gent que, que heu convidat i que ben segur que, que disfrutaran beníssim impactar. Biel, uh, veig que això és la primera mostra, o sigui que hi ha ganes de fer-ne moltes més. Esperem que, que de bon de veres sigui, sigui cert i que vagi molt bé i que ho disfruteu i ho puguem disfrutar-ho tots. Exacte, que ho disfrutem tots, això és el més important, que cada un de, que, que els que venguin en guany, i si no puguin venir en guany l'any que ve, poden disfrutar, disfrutar d'un circ. Val. allò a tope. Superbé, Biel. Pues moltes gràcies per atendre la nostra cridada i ens veiem a eh, cada setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Vinga, Biel, salut. Adéu. Que vagi molt bé. Adéu, adéu. pues escoltàvem, sí, escoltàvem la banda Zex, una banda que arriba des de... Canadà des de Canadà i que se troben de gira eh, arreu d'Europa. El proper dissabte recalen a Mallorca un concert que oferiran al Bar Sabotaje, a la Jonquet, a Palma, compartiran escenari amb Desenterrades, amb Pantalla, Pantalla que i... faran el seu debut, i la, eh, banda, i la banda abans coneguda com a Guerra, que ara se fa dir Raça Morta. Sí, ah, I que tenen uns nous temes enregistrats i que esperan ben aviat poder-los compartir amb altres. Esto será a las 9 de la noche y dicen que hay que ser puntuales, por favor. Sí, són 6 euros en aquest cas. Entrada. Una altra recomanació per aquell mateix dissabte és la visita a Mallorca de la banda de dub instrumental STA, eh, una banda a la que li hem d'agrair eh, que sovint sona molt al programa avui mateix. O sigui que estiran a Mallorca dins un esdeveniment que se fa dir Flow Festival, festival que al Parc de la Sarriera el dissabte, on hi haurà Hombre Lobo Internacional i altres grups que ara no me venen al cap 12 hores de música fins les 4 de la nit sí que és compatible amb la de Fex. A Palma hi haurà acció la setmana vinent. També sabeu que dia i vendres 13 eh, de maig eh, tindreu de Zanata, Usura i 45 RPM a la possessió. A partir de les 22 hores eh, són 4 euros i si no sabeu on ets a possessió mm, pues busqueu-ho perquè realment un lloc espectacular i que promet. Fin de setmana movido de rock and roll, un que molt mola, tío. En Roli Circ, eh? eh? Recordar-vos també, sí, eh, recordar-vos també eh, que en el Soli Festa d'avui eh, hi haurà DAP, Immersion Sound System, eh, Garrita, també estaran Amoniaco, Margini Samurabe, eh, Guateque eh, i Grita, i bueno, i que tot això hi haurà sopar vegà i sorteig benèfics. Ens entra un burofax de Sapradina que ens comenta que el concert que ja adelantant la setmana passada també en solidaritat amb les persones migrants eh, que estava previst pel dia 21 de, de maig, de maig s'ha plaçat. Però sembla que ens entra un altre burofax, ara mateix sona un altre, eh, que eh. a lo millor el mateix dia se podria organitzar algo sense elles Seguim informant-hi, Vale. Llavors, eh, per demà eh, teniu set jornades pel Manacor que volem des del feminisme, volem millorar l'urbanisme amb la presentació de l'estudi urbanístic en perspectiva de gènere. Serà a les 8 a Manacor Espai Nacametla. També no vos podeu perdre eh, la presentació del llibre que ja és per dia 28 de Maternitat de Subversives de Maria Llopis i en aquest cas els de dia 28 serà la l'Ateneu Llibertari Estel Negre. També recordar-vos eh, que tenim la primavera llibertària en marxa, que tot, alguns d'aquests eh, eh, Eh, eh, actes que s'estan fent eh, són eh, a partir de la primavera aquesta llibertària i, i res, eh, pegueu-li un vistasso a través de la coordinadora llibertària de Mallorca que podreu veure totes, eh, tots els actes eh, o sigui, apuntau-vos i, i no vos quedeu asseguts Llavors, una de les coses també que hi ha interessants, eh, tant a, també que participen en aquesta, eh, en aquesta mm, jornades, aquestes primavera llibertària, tenim la, així, bueno, diuen així, la revolució del poble curt, gira, xerrades, debat a Mallorca, primavera 2016, motivades per explorar, conèixer amb més profunditat i debatre la realitat que es viu actualment al Kurdistan, han convidat el col·lectiu Rojava Azadi, Madrid, a fer una petita gira per Mallorca. Hi haurà tres xerrades diferents, complementaris entre elles, així que no vos convidam a que, així que vos convidam a que assistiu a totes les que pugueu arreu. Vos recomanem també que mireu la web de Rojava Zadi, Madrid, per a que conegueu l'enorme i molt bona feina que fan aquesta gent i trobareu notícies traduïdes quasi diàriament, recopilacions de publicacions diverses, escrits, fotografies, vídeos, articles d'anàlisi propis, bibliografia, etc. Molt interessant. El programa és el següent, dia 13 de maig, Ateneu la Tort a Manacom, eh, recentment inaugurat, a les 7, xerrada lluita de les dones del Kurdistan. El dissabte 14 de maig, com a part de la programació de la Primavera Llibertària, com hem comentat abans, a partir de les 5 i mitja, eh, context i situació de la, de la Revolució Kurda. A les 7, eh, xerrada Lluita de les dones al Kurdistan. I dilluns 16 de maig, a Can Garau, Sencelles, a les 7, xerrada context i situació de la Revolució Kurda. I el dimarts 17 de maig, a Transitant a Ciutat, a les 7, xerrada Confederalisme Democràtic. Participa i difon. Doncs eh, ja que molt acostam a, eh, en el final d'aquest 1984 d'aquest 6 de maig, de 7 de maig eh, Setmana acabar... de Star Wars <laughs> O de hipiloyas. De hipiloyas. De hipiloya de Star Wars. Ja saben que estàveu buscant hipiloyas ara mateix en el uh, vostre ordenador intentant baixar-vos eh, la uh, pel·lícula. pel·lícula. No em porta que poseu subtítols. Podem escoltar un poc més de música i xerrant de pel·lícules xerrant películas podría podrien xerrar de Cuéntame una estona, no? I relacionat los paraísos fiscales. Sí, No, no, va dir Fuck Hollywood. Fuck Hollywood, bueno. Dels Antihero, de l'any 1996, una banda que se va a formar el 83-84. Antihero. Fuck, fuck, fuck, fuck Hollywood. Fuck, fuck, fuck, fuck, residential wall Rock over at Arsenio Hall Beat up the beach for those stupid bricks singing about women with a sucking dick Fuck, fuck, Hollywood Fuck, fuck, Hollywood Fuck, fuck, Hollywood the guys who take it up the butt Fuck Hollywood, cause it make me sick It's like sticking my head in a bucket of shit Fuck, fuck Hollywood Fuck, fuck Hollywood Fuck, fuck Hollywood today Uh, també per demà, dia 8 de maig, a partir de les 11, a l'espai Frida Kahlo, uh, teniu exposició fotogràfica a càrrec de Xavier Ferrer, uh, presentació del grup d'Apoyo al Refugiado, es eh, farà un Skype directament amb voluntaris d'Atenes, hi haurà una xarra amb Marc Canyelles, experiència d'un voluntari a Turquia, eh, hi haurà un espai infantil amb la col·laboració de Nou Circ i voluntaris eh, que faran, estaran en càrrec dels nens i les nenes, i hi haurà menjat solidari i concert amb Marco Reyes, guitarra flamenca i la, sexta, la secta perdó, eh, hip-hop que els vàrem estar veient eh, el divendres eh, ahir mateix. Eh, això és eh, gent de, de, de, de Pollo al Refugiado, eh, amb la crida de son migrantes. Bueno, ya que estamos llegando al final del programa, vamos a ir justamente con otra banda garajera que estuvieron por aquí por Mallorca, se disolvió a principios del 2013 y como no son los invasores de, Marte con su pedazo LP de eh, ataque el ataque de los, de los invasores de Marte y escucharemos la canción Evil Pills, invasores de portada, Eh. Sí, portada de Max. Pues esto eran invasores de Marte desde su planeta marciano. Bueno, justamente se disolvió, como estaba comentando a principios de 2013, bueno, hicieron su último concierto en Madrid en el 2013, justamente en las vísperas aquí de San Sebastián, pero estaban en Madrid haciendo su, última, su último bolo y a partir de ahí pues surgió justamente otro proyecto que el guitarrista de Invasores de Marte, pues conjunto con otros dos músicos y conmigo mismo, pues empezamos justamente a empezar a componer las canciones de, de Chuletons. El grupo que a día de hoy, pues estamos ahora un poco en stand-by, pero bueno, estamos preparando nuevos temas y preparando justamente dos o tres bolos que dentro de poco intentaremos eh, a ver si los conseguimos eh, cerrar para poder actuar. Y nos despedimos ya del programa 1984 con la canción Además, se dedicamos justamente a la próxima corrida de toros que se tiene que hacer en paula Pues la dedicamos a ellos. Chuletones con. A paula a La plaza de toros en Sopobla. A Sí, Sí, la plaza de que realmente está... Es muy interesante ver esa plaza. <laughs> sí. Pues bueno, despedimos el programa de 1984 para la semana que viene con la canción Rodeo de Chule de